Santa Claus is here tonight. I need my darling this card. Isan, alas, isan. Bidea hartzen du da. Dantza beti izan da. Baina bai, ba, artistikoki edo bai. Bueno, ta bai, ez dakit. Amets bat bete dute. Ausarta izan naiz. Kultur alea Euskal Irratietan. batzuetan kosta egiten da hastea. E, Ageto honetako e, kuadrekoekin adibidez, e, gana hasten zen neurrian, kuadrekoak berak esaten dizu, ba, pixka bat e, nundikan e, jarraitu behar dezun. Marenegi partikularrean e, abstrakzioa e, gehiago maite dut, askatasun puntu hori e, lortzen duzu ez e, figuratiboak ekin adibidez, pixka bat e, igotuagoa sentitzen naiz, baina bueno, badira beste batzuk e, aire e, Iker, bai, e, Kaixo e, arratsaldean. Hemen zaitu gorain, larraldean, senperen, ba, zure erakusketa plantan jarri baitzen nuen maiatza bukaran eta ekaina amabosta bitarte ikusi izango ditugu zure aurrak. Aurrak diogu margolanak, baina eskulturak ere aurki baitaitezke ez da? E, eh, bai, printzipio batean, bueno, e, garrantzitsuena e, pinturak dira, baino bai, eskultura batzuk ege, e, ikusi daitezke. E, materiak ezberdinetakoak, e, brontze batzuk ere ikusak izango dira eta baino orokorrean e, pintura pintura ikusiak izango da. Zu margolaria zara? Bai. Noiztik e, hasi zinen margotzen, ikasketak egin aldituzu arte derretan, nola e, murgildu zinen mundu honetan? Ba, margotzen hasi nintzen e, orain dela hogei bat urte, bai eta ez, e, beste ikasketa batzuk egin nituen, eta gero autodidakta moduan e, hasi nintzen, eta gero irreki eta sort e, e, nuenez, e, margo garitzaren e, inguruan, ikakasi ezberdinen gana jo nuen, eta e, horrega, mm. ikasketak, ikastaroak, e, jende ezberdinak eta gero ganean. Abstrakzioak gehiago erakartzen zaitu, figuratiboak, impresionismoak? Hombre, neki partikularrean e, abstrakzioa eh, gehiago maite dut, e, ze askatasuna e, askatasun puntu hori e, lortzen duzu ez. E, figuratiboak ekin adibidez, pux, pixka bat lotuagoa sentitzen daiz, baina bueno, badira beste batzuk e, aire e, funtzionatzen dutega eta askatasuna figuratiboak ematen diena e, larraldean esango gu bi e, gelatan aurki daitezkela zure lanak eta pixkate orain arte orain arte egin dituzun e, lan zonbaitzu e, ikusial ditugula eta baita ere baitsasoaren arrastoa izenburupean ez e, ba plantan jarri duzun erakusketa berezia hemen ikusten da e, abstrakzio lan, lanak jarri dituzula koloretsuak, haundiak, tamaina haundikoak, kontatuko aldi guzu pikin bat, e, ba, noizko lanak e, dituzun hauek, eta zer izan den abia puntua? Ze abstrakzio lan bat egite oso zaila da, ezta? Teknika asko eskatzen duen e, ariketa da. E, bai, asera batean e, jendeak usten du gan abstraktua egiteko e, margazketaken ezagutza ez dituzuga indiganduak izan behar, baina horrek e, gero egan abstraktua egiteko garaian e, askatasun gehiago ematen, dituz, ematen dizu bai kogorea mendegatzeko, bai argi eta eta bai, e, areto honetan bueno, ikus die ditzazke izan daitezke 2008-tik e, doaztenak e, 2008-ko 2008-ko e, no, bitaktera edo mhm. Bai, e, aketo honetan, e, ikus ez daitezken e, bezega, e, topa ditzezkegu bai, formato txekiko e, kuadroak edo ertainak, eta bai, formato haundikoak. E, e, adibidez e, ikus daiteken e, hori e, izen hori bi eta maika garren nue urtean egina da eta horre kuadro hori begese sortu nuen e, ean e, e revoluzioak abea, ze izenaek e, horren ingurukoa daukadaga e, nigon kamegua, eta sortu nuen e, tege biztan e, azaldu zen, azaldu zenean e, denda e, kairoko plazan e, tipuak bege buruari isu eman zion dendari horren inguruan sortu zen eta ba, pixka bat esan ez gizarte honetan ze pasatzen ari den pertsona bat horretak gaiatzeko ez eta besteak pues eh dira gai ganaztraktuak eta bai gero pertsonak e, ba, ikusi edo pertsona bakoitzari sortakatziko dio sentimendu bat edo bestea edo Sentimendu batetik agiatutako kuadro bat izaten da edo historia bat duzu buruan kuadro bat margotzerakoan E, ez begetziki, eh? Ez. ez. Bai, batzuetan taierrega joaten zaga, eta eh, batzuetan koste egiten da e, astea. E, Aketo honetako e, kuadroekin adibidez, e, gana e, asten zua zen neurrian, kuadroak bekak esaten dizu, ba, pixka bat e, nundikan jarraitu behar dezun. Mm. Ba, eta ba, bueno, beste segi berriaken kasuan pues, alde gantziz ez, genengo errefeksio egiten duzu, bozeto batzuk egiten dituzu, ze fi, figuratiboagoak dira eta orduan eskatzen dizu beste egan modu bat. Mhm. Baino askatasuna ege nik uste biekin egortzen eh, dela. Bai. imaginaria asko irudikatzen duzu, ezta? E, horre itsasoaren arrastoa lelopean antolatu duzun eh, erakusketan, horre ba kuadroak ikus daitezke itsasorantz garamatzen kuadro horiek dira, baina eh, elementu imaginarioak ere ugari aurki daitezke bertan. E, azkenean da e, nege mundu pertsonaga, pertsonal bat, ez? E, urte honetan itxasoa nahiko gertu eduki dugu ustete kostak de guztian egin duen guztiaren baina egia dege baditu ega gauza zokagarriak. Nei adibidez asko maite dut itxasoa, eta horren inguruan e, sortu dut, ez? E, ekarri itxasoa garrak diara ze, e, bueno, horrein dega bi urtetatik neukan agetua, eta na, zehose berezi egin nahi geku honetarako, eta hori izan da mhm e, eh, gutxo gara bera abia puntua. Eta ez da inkoloretsua? Ez, gasaiagoa eta bareagoa. Bareagoa. Bai. Erakusketa honen arira, e, eh, maiatzaren ogoita marrean gaualdi edo estuinaldi berezi bat egin zen duten. Orduan Angela Mejiasen e, eh, argazkien proiektzio bat egin izan zen, zure erakusketaren arira itxasoaren gaiaren inguruan ere, eta zuk egindako lan abia puntutzat hartuta, e, piano jole batera izan zen bertan, ez espreski e, komposatu zuen pieza bat eskaini zuelarik, e, kontatuko diguzu bitin bat, e, nola pasatzen estrenaldia? Ez, ba, e, izan zen, e, e, bueno, antxone horrein dega bi urte e, pixka bat ezagutuko dute historia, nondik mm. nogari joan, ze bitxia izan, izan zen, ba, antxone ezagutu nuen, e, e, doni baneko, doni baneko batean, e, du kontenean eta orduan bueno, ez ginen ezagunak eta horre ezagutu ginen eta bueno, e, horretan, posikan batzuk e, gustatu zitzaizkion, baina gero gute betega, e, miarritzen bat, bate, bakakako erakusketa bat egin ondoren, e, etorritzen gana ikustera eta orduan e, maitatu zuen, eta orduan e, sortu zen begak e, e, musika hori sortzeko e, E, hasiera asi, puntua, ez? E, asiera batean uste nuen, pues, bueno, izango zela, bueno, e, askotan esaten digera gauzak, baino e, erakusketa aipatu nionean esan zidan ja pieza bazuega, eta ni harrituta, eta, kago, neketzako opari ba, ez, ez inobea, ez? E, gainea nahiko nahiko harrigarria, ez? Norbaiteke pieza edo musika obra bate norbaiten gandaken inguruan sortzea negetzako harri e, garria izan zen. Eta gero e, horrekin batera, ba, e, Angela Mejiasek e, bueno, aski ezaguna da hemen, e, bera ere gaineratu zen proiektura, zora garria ere, ze bera ere oso pertsona eta argazkilari bezera ere e, asko maite dut, eta orduan ba, sortu da ikuken artean, e, sortu zen e, artean ba, proiektu hau egiteko aukera. Eta estrenak dian, e, nik uste dut e, jende ugari etorri zen, eta jendeak asko maitatu zuen e, iru elementu hauen arteko batura, bai musika, bai arte plastikoak edo pintura, eta bai argazkiaritza. Eh, are, argazkiak ere itxasoekin egotura eh, zuzena zeukaten eta egia da musikak e, eramaten zaituega beste mundu imaginario batea ze eh, azkenean historia batean sartzen zaitu, morgitzen zaitu eta nik oso sentipena handiko obra dela. Eta errepikatuko dena, ez? Ekainaren amaustean itxiera ekitaldi txiki bat ere egingo baitu za igual. E, bai, ikusita e, jendeak e, asko maitezuega zuega, e, Antionek proposatu zuen ere ekainaren amagustean, e, arratsaideko seietan e, berriz e, emanak egiteko hemen e, eta pues, e, gertukatu nahi duena, ba, gombidatu da dago, noski eta aldez aurretik ere etortzeko aukera bada hiru aretoetan e, bi aretoetan izan gara azkenekora joango garagian e, hemen beste ariketa bat egin baituzu ez e, bai e, areto honetan topatu ditezkegun ganak e, grafikoagoak e, dira printzipio batean e, sortu nahi nuen edo gortu nahi nuena zen pixka bat e, agua lortzen dena, baina e, eh, nik erabiltzen dudan materialarekin. Eta horraren aldetik, pues, lasaiagoa eta kalmatuagoa da. Hau ege sartu aiek abstrakzioan, baina bai, era geometrikoagoak edo ege, nahiko formagagoa, e, formagetik izan e, kokatu dezakegu materialak bilatzen dituzu, e, materialekin jolastea gustuko duzu? Hombre, e, bai, e, azkenean e, materiaga zuke igoktu nahi dezuna txako bide bat ez, mm. Bai. materiaga asko nik ikasuan, pues, azkena e, urteetan materiago nekin guztokan nago, marmoga da, marmoga utxa, eta saiatzen ari naiz, ba, pixka bate investigatzen ze gauzak igortu daitezkeen pues bai erabilpenak detik ez, ze eh, efektuak eh, iruak eta goetako lanak materiak berdinak ekin eginak daude, baino bat ikusi edo beste ikusi ez daka zer ikusikik. Lagun eta zahalduko gu, ostial lagun bat eta igandez ikus daiteke, ordutegia hori da, eh, ona urbiltzeko? Bai, e, batean e, ostikaga, larumata eta igandez, egongo da zabagik, e, deko gauetatik e, sortzietara. Eta norbaiteke interesa badu edo ezin badu ordutegi horretan, ba, e, itzorduz e, gert, hartu daiteke. Ami esker. Bai, baita zuriak. Baiker bai margolariarekin mintzatu gara gaur zabal, eta gogoan hartu ebere lanak ikusgai dituzuela, ba, senperen, larraldea etxean, ostira larumat eta igandez, ekainaren amabosta izango delarik azken eguna. Baina beste gomita bat ere zabaltzen digute, baztan aldetik, Elizondon gaur, baztan batzen lantaldeak, kepa arizmendi zenaren omenez, ba, hainbat itzordu proposatzen baitigute. Atxaldeko seietan Kepa Arizmendi Begeo baztan liburuaren aurkezpena eginen dute eta ondotik, iluntzeko zortzietan Kepa Arizmendiren margo erakusketaren estrenaldia ere izanen da. Bertaratzea, gomitazen zaitu zezen oski. Eta itzorduen itzulia eginen dugu, ondoko minutuetan, eta bai, Jokoz Festivalari buruz mintzatuko gara labur da ere, eh, honi buruz mintzatzeko aukera izan baitu Euskal Irratia guetan, Baina bosgarren edizioaren karietara gogoratuko dugu mendik e, eh, gutxira iuntzeko zortzietatik goiti Resoron abiatuko dela festivala. Le Petit Teatro de Pen antzerki taldea eta Anonima Teatro ikusi izango dituzte gaur iuntzeko zortzietatik goiti. Eta artea kalera eramaten duen festivalunen baitan ere, ba, dantza, ikusgarri, tailer eta baita ere, ibilaldi bereziak proposatuko dizkizuete, biharkotz ezpeletan iragango direla dikitzordu guztiak. Zetasunak nahi badituzue, Pinpulka elkartera jotzea gomendatzen dizuegu, beraiek baitira antolatzaile ubebikoitzailu pinpulka.org markatza besterik ez duzue. Eta saia ostatuak amala urte betetzen dituela eta gaur gaualdi berezi bat prestatu dute eta hartara atxaldeko zazpiretan aperitifa izanen da hot kamerata argentina taldearekin eta ondotik sagarnotegi afaria eta kontzertu ere izanen duzue ekintza taldearekin. Eta gogoan hartu ere musikaren eguna urdin arben ospatuko dela beste urte betez, eta ala, gaurdanik eta igande bitarte, hainbat itzordu proposatzen dizkigute urdin arben berean. Gaur atxaldeko bostetan irekida erakusketa eta antzarkia ere izango dugu iluntzeko behatzietatik goiti. Ondotik, larun batari begira gazte topaketak eta kontzertuak izango dira, eta igande ontan ere musikaren egunakari hainbat talderen emanaldiz gozatzeko aukera izanen duzu. Zetasunen ukaiteko, ba, Euskal Kultur erakundaren e, eh, uengunera jotza gomendatzen dizuegu, bertan itzordu guztiak plantan jarri baitituzte. Eta miarritzen ere jarriko gaurkoan gure begira da, emak bakia filma proiektatuko baitute, bihar, lojoaial zinegela atxaldeko lauterrietan eta ondotik, eztabaidari ere leku hautzeko diote. Ram Jansua Larraldek animatuko duzine eztabaida Oskar Alegriaren filmaren inguruan e, mintzatzeko sedez. E, eh, alaba da, bagomita zabaltzen dizuete bihar miarritzera hurbiltzeko. Eta Euskal Irrati hauetan ere aipatu izan dugu, kabalkada zintzarrotxak e, eh, ba, izanen direla bihar nagusi, urruñan pilota plazan iuntzeko sortzi terdietan gogoan hartu, ama bi eurotan duzuela sartzea eta hainbat lekutan dagoeneko sarrerak salmetan jarri dituztela, eh? baina nuski bertan ere eskuragarri izango dituzela. Eta azken itzordu batekin geratzen gara, igandera begira jarriz eta Donibane Garazin izango dugun itzordu batekin bururatuko dugu gaur. Donibane Garaziko Elizan iluntzeko behatzietan igandeuntan ba Garazi Baigorriko Turismo Bulegoak antolaturik itsasoa koroa entzunan izango baituzue. 10 eurotan duzu esartzea eta kitorik izango da 14 urtetik beherako entzako. Ba, arte iritsi gara mm, gaurkoan entzule. Nire aldetik besterik ez, kulturalea hemen bururatzen da, baina gogoan hartu, ba, aste ontako kulturalearen bildu ba, bihar berean entzuna izango duzuela, atxaldeko bostetatik segitara. Ba, aste burun bat igaro, izan ongi, aio. solik Ez dugu beste inormendean hartu nahi Gertorkizuna utatu ez bidea hartzen dudan. Dantza beti izan da. Baina bai, ba, bai, artistikoki edo, bai. Eta bai, ezagit, ametsu bat bete dute. Hau izan naiz. Kultur alea, Euskal Irratietan.